الحمد لله له الحمد كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله بيده الخير كله كله وجله علانيته وسره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد قلت حيلته وضعفت قوته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين رحمكم الله الحمد لله kita dengan taufik hidayah Allah dapat meramaikan merayakan Idul Adha dengan takbir tahlil tahmid dan aktivitas-aktivitas yang lain termasuk kita telah melakukan salat Idul Adha mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Peringatan Idul Adha intisarinya adalah mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini penuh dengan macam-macam ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kita untuk lulus melaksanakan ujian ini harus melawan hawa nafsu kita sendiri harus mengendalikan syahwat kita kita harus dapat mengalahkan nafsu ammarah seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahikayai Nabiullah Yusuf alaihi salam wa ma ubarriu nafsi inna nafsa la la'ammaratun bisu dan aku tidak akan membiarkan nafsuku karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan-kejahatan. Kita ketahui bahwa fenomena umat manusia termasuk di negeri kita ini penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang jelas nyata. Itulah dorongan nafsu ammaruh. Kemudian kita harus dapat menaklukkan nafsu musawwilah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil kata Nabi Yaqub alaihi salam justru telah menghiasi merangsang kepada kalian semuanya nafsu kalian akan hal-hal yang jelek berbentuk baik maka kesabaran yang baik kita ketahui bahwa tidak semua perbuatan-perbuatan yang kita anggap baik itu baik karena ada nafsu yang menghias perbuatan jelek menjadi baik هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أحسبوا أنهم يحسنون صنعا Apakah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya ialah orang yang sesat usahanya di dunia dan dia menganggap itu perbuatan yang baik. Semua orang-orang yang mengikuti aliran sesat itu tidak satu pun yang merasa itu sesat karena telah dihias oleh hawa nafsu. Imam Ibn Abbas radhiyallahu an berkata, "Ad-dhalalah laha halawatun fi qulubi ahliha." Kesesatan itu manis di hati pemeluk-pemeluknya, pelaku-pelakunya. Maka inilah yang besok orang-orang itu akan menyesal di akhirat. Na'udzubillah min dalik. Kemudian kita juga harus dapat menaklukkan nafsu lawamah. Nafsu yang selalu mencelah Allah Subhanahu wa taala berfirman la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat yang amat dahsyat itu dan aku bersumpah dengan nafsu nafsu manusia yang suka mencela maka besok di hari kiamat orang-orang yang menyesal maka dia pertama tidak menyalahkan dirinya sendiri justru menyalahkan orang lain sampai di mahsyar pun bahkan sampai di neraka orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahli neraka. Dia minta kepada Allah, Rabbana arinal ladaini adallana ranjina insina jalhuma tahta abdamina liyakuna minal asfalin. Wahai Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kita dua makhluk yang menyesatkan kita yaitu jin dan manusia akan kami injak-injak agar dia menjadi orang yang hina rendah inilah masih menyalahkan yang lain maka disitulah Allah menampilkan setan setan berpidato diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فسجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا مسخكم وما أنتم بمسخي dan syaitan berkata setelah selesai diputuskan orang-orang neraka sudah ada di neraka dan mereka menuntut minta agar diperlihatkan setan setan berkata sungguh Allah taala telah berjanji kepada kamu semuanya dengan janji yang benar dan aku berjanji kepada kalian sudah terang janji palsu menyesatkan tapi sadarlah bahwa aku tidak mempunyai kekuatan untuk menyesatkan kamu. Aku hanya mengajak saja kepada kamu. Ternyata kalian mengikuti aku. Mengikuti ajakanku. Maka kalian jangan menyalahkan aku. Salahkan dirimu sendiri. Eh, inilah. Nafsu lawamah itu sampai di akhirat maka kita harus dapat menaklukkan nafsu-nafsu itu. Bila kita berhasil menaklukkan, maka itulah kita telah mencapai iman yang sempurna, menjadi mukmin sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi." Tidaklah iman salah seorang dari kamu semuanya sampai hawa nafsunya kesenangannya itu mengikuti syariat yang aku bawa perlu kita ketahui bahwa semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah sebenarnya suatu kenikmatan dan hiburan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kesesatan suatu kejahatan Namun manusia tidak sadar Itulah yang sebenarnya Tetapi bila nafsu-nafsu diperangi Akhirnya mencapai nafsu mutmainah Maka melakukan syariat Islam Melaksanakan perintah-perintah itu Bukan karena perintah Tapi suatu kesenangan sendiri Menjauhi larangan-larangan itu bukan karena takut berdosa tapi memang sudah jijik dari nalurinya. Itulah kalau sudah mencapai nafsu mutmainnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal 'abdu Suhaib, law lam yakhafillah lam ya'si." Sebaik-baik hamba hamba itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun tidak akan maksiat kepada Allah karena memang sudah nalurinya itu sejalan dengan syariat. Itulah nafsu mutmainnah. Apa kenikmatan dan balasan di akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati." Wahai nafsu mutmainnah, pulanglah ke Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhai maka masuklah ke kelompok hamba-hambaku yang soleh-soleh dan masuklah ke surgaku inilah balasan Allah subhanahu wa ta'ala inilah manusia telah dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan senilai surga Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menaklukkan nafsu-nafsu itu. Mudah-mudahan kita mencapai nafsu mutmainnah dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المحشر أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل أحد منهم في عنقنا ظلامه ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك اليهود والنصارى كفة المشركين والحمد لله كبير أنك خير قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم أسألوا من فضل يعطكم ذكر الله أكبر